esperantistoi besonatai. Nia hodiaua epoco, rilate al comunicado en la mondo, cae tiel rilate al uso de lingvoi, estas tute alia, ol antau priol centiaroi, ciam Zamenhof ancora vivis, cae donis diversain consiloin pri la disvastigado de esperanto. La cefa differenzo alla tiama epoco tiu rilate, estas, che ne plu validas tiu, ni semas cae semas constante, el lia poemo, la voio. La successo de esperanto curso en duolingo montras, che per la interreto eblas suffice rapide atingi homoin, jam estas pli ol unu miliono, kiwi estas pretai eclerni la lingvon, cae ec multai el ili succese finas la curson. Sed starigas la demando, kio ocasu post la curso? Ciel tiui dec miloi da homoi, daurigu iel ocupigi pri la lingvo, por plu evoluigi sien lingvos zion, cae por profiti el gi Ili plei ofte ne simple povas frapi sur la pordon de esperanto clubo, por parto preni en cluba vivo. La concepto de locai cluboi en nia hodiaua epoco ne plu funccias. Cio ja eblas, estas la starigo de renconteioi por divers landai visitantoi en grandai urboi. En tiai renconteioi, povas ancau ocasi prelegoi cae discutoi. La applicajo amicumu povas subteni la organizadon de relative spontanei rencontigioi. Suficius nur indici, por ciu tia granda urbo, taugan cafeion, au similan gasteion, en ciu visitantoi de la urbo, povu rencontigi, cun locai esperantistoi cae gastoi el aliai landoi. La malavantaggio de tradiziai clubeioi estas che tie ocasas venoi nur tre malofte, cae la etoso tie estas plei ofte tre mal moderna, fermita, cae tiel forpelas homoin, ciui hazarde alvenas por flari esperanton bon chance hodiau homoi ne nur povas flari la lingvon, sed povas ec en profundigi en gi, helpete la interreto. Ne plu necessas vivi en iu centra loco, sed eble ec el plei fora loco, homoi povas partopreni en comunai interretai agadoi. Tamen por povi partopreni, ca el profiti la avantaggio in de la lingvo, en la interreto, necessas pli bonas cipovo de la lingvo, o la nivelo, cium oni atingas post fino de interreta curso. Por parto preni, active, necessas farigi esperantisto. La suffixo isto indicas iun dedicion, do esperantisto estas homo quiu dedicas almenau parton de sia profesia au libera tempo alla applicado de la lingvo, ciu parolante, ciu scribante. Iu pli alta estas la lingua nivelo de esperantisto, des pli productiva la concerna persono povas esti. Por la plua crescado de esperanto en la mondo, necessas productado de ciai materialoi, en esperanto. Eblas traduki ciain en havoin, cae eblas originale verki textoin. En la interreto eblas ancau organizi cun laboron inter esperantistoi, nome la lingve spertai homoi helpos al novuloi, exemple per correctado de textoi, por ebligi la publicigon en la reto esperantistoi do estas urge besonatai por la plua crescado de nia lingvo.